บุ๊กทูสามสิบเก้าทรีเดสเตอีเดเวตรถเสียควาร์นาอัลตูปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ Gdje je sljedeća benzinska stanica? ยางรถของดิฉันแบนค่ะ Guma mi se probušila. เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Možete li zamijeniti točak? ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ Trebam par litara dizela. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Nemam više benzina คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะ Imate li rezervni kanister ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Gdje mogu telefonirati ดิฉันต้องการรถลากค่ะ Trebam vučnu službu. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Tražim radionicu. เกิดอุบัติเหตุ Desila se nezgoda. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Gdje je najbliži telefon? คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Imate li sa sobom mobitel? เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Mi trebamo pomoć. ตามหมอให้ทีค่ะ Pozovite doktora. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Pozovite policiju. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Vaše dokumente, molim. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Vašu vozačku dozvolu, molim. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Vašu saobraćajnu dozvolu, molim.